To što si ga, prvi put kad si ga sreo, loše si postupio i on je to upamtio. Znate, psi su ko slonovi, sve pamte. Ono što je meni jako zanimljivo, vi ste ovde nama doneli potvrdu o e, prijemu, zapravo o čemu se radi, radi se o veterinarskoj ustanovi Veterine Beograd. Ja sam šokiran kad sam vidio šta vam piše u računu, izlazak na teren 1000 dinara, izgubljeno vreme 1000,5 dinara i hvatanje psa 3000 dinara, vi za to morate se ukupno platite 5.500, za ne? E sad da malo objasnite narodu, kakve su ovo stavke i zašto, kako može neko da nam stavi hvatanje, ono odnosno izgubljeno vreme u račun? Pa da vam kažem nešto, da bi se shvatilo šta ovaj račun uh, predstavlja, to možda mora, ajde, pokušat ću, pokušat ću da budem ekstremno kratka. Znači, Beograd ima taj sistem 10 godina CNR, uhvati, steriliši, vrati i tako dalje. U, evo, recimo, po podacima, znači, koje smo mi dobili od veterine Beograd, svega 213 pasa je bira, bir, boravilo uh, za 2011. recimo u ovči po broju ozleda. Znači to je potpuno montirana priča. Na te pas vas pogleda, fiju, Srbija se digne na noge svi mediji. Smešno i bolesno. Jer incidenata svugde ima u zemlji. Mislim da ima pasa, bože moj, mislim nije to ništa. Ali niko se manijakalno i tako namerno time ne bavi. Znači, stalno se spinuju stvari i pravi histerija oko pasa. E sad, u toj nekoj situaciji, evo, ja sam došao kod vas, ali ja sam u stvari duh kao i svi drugi ljudi koji brinu o tim uličnim kucama. Zašto? Zato što do dolaska fondacije 2002. godine, znači kada je grad Beograd potpisao da ti psi mogu da budu na ulici, znači to su prvi CNR psi, znači mi živimo kao duhovi. Zašto? Zato što nam je neko TZV e, dozvolio da primenjujemo CNR koji nikada nije naravno pravno potvrđen. E sada vi zamislite kako to izgleda kada tebe neko navede da svoj jedini život, svoj jedini novac, ljubav, vreme i sve ostalo posvećuješ toj nekoj uličnoj kuci jednoj, dve, nebitno, a da ni jednog trenutka nemaš nikakva prava. Znači u svakom trenutku u zavisnosti od toga da li će komšija Žika da prođe, a juče se tu doselio, a tu kuce su te već pet godina i ljudi svi drugi su navikli, ne, na poziv jednog se od Vajkada dolazilo. E sad, znači mi smo strašno izmučeni. Onda je došla ova vlast i e, ova vlast je to i naravno sama sprovodila CNR, ne sprovodimo ga mi, ali znači grad je donao, od 2006. ga i on počeo da sprovodi. Sad je grad doneo septembra 2011. prošle godine, znači strategiju koja potvrdi legalizaciju CNR-a. Jer pazite, nije to moja želja, E, to je jedina metoda humana, istinski humana, koja kroz proces rešava problem. Sterilisan pas na ulici je nosilac rešenja zato što se neće reprodukovati. Sterilisan pas na odgovarajućoj toj lokaciji je brana od dolaska ovih drugih nepoznatih pasa koji nisu e, e, vakcinisani, koji nisu sterilisani, koji će se reprodu, reprodukovati, bit će štenaca, čopora, ženki, da li me razumete? Razum. Znači vi sklanjanjem te populacije pasa koja ne dira ljude, stvari otvarate vrata Beograd, e, Beograda da se dođemo u 90. Mislim, meni je žao što ovo kažem. Ali grad Iako je septembra, znači, rekao da će i potvrdio napismano, evo, svako može da pogledi na našem blogu njihovu strategiju, oni su počeli bez najave, brutalno, netransparentno, ja ne znam ko je to odlučio, na osnovu čega, sa kojim ciljem, to se ništa ne zna, tabula raza, mi smo kukunići. I da se svi psi sklone, paste, mislim, ajmo ovako, a umeđu vremenu, ni jedan mehanizam, znači, ni jedan jedini, za suzbijanje pojave napuštanja i zakažnjavanje pravih vlasnika, znači onih koji svima nama prave problem, evo pre desetak dana, na primer, samo 100 novih štenaca je istrešeno na ulici Beograda iz beogradskih stanova. Znači, mi moramo, ja stalno to pričam, da se bavimo ljudima, a vlasnicima i tako, znači, nema ni evidencije pasa, šta da ja vama da kažem? Znači, ne, znači ništa nije urađeno sa ovo vreme. Razumete? A s druge strane, ti ovo jedino što je mukom stvoreno, da li me razumete, žrtvuješ ovu populaciju uluda. E sad, i u tom obračunu, razumete, u tom, znači ja prosto ne razumem, na te strategija nije izvor prava, da se Znate, ipak je to gradska skupština donela. I ti e, doneseš dokument da ćeš to da kao, jel, potvrdiš, konačno posle 10 godina, a onda počneš brutalno nasiljem da rušiš. I evo ovo ovde, to je samo jedan dokaz, znači šta se radi, naime, ljudi se ucenjuju emotivno, znači ljudi se ucenjuju finansijski, razumete, i još im se prete, jer pazite, Grad je organizovao, čak i ova garnitura gradska, akcije, aha, dovedite pse ispred vaše kuce, besplatna sterilizacija. Ljudi su doveli i svaka čast svakoj toj osobi. A onda su oni te iste pse čipovali na te građane, vrlo često, da oni to ni ne znaju, da bi ih preko noći, pa ste, proglasili vlasničkim. Ali to nisu vlasnički psi. Ne samo što... Čekajte, su... ko je mogo tu, tu vrstu bezobrazluka na takav pa, način da primeni? Gradska vlast. To je zaista... vlast. Pa kako to, mislim... Tu... I onda nas još i pljačkaju takve ljude, jer kažu, molim vas, to je vlasnički pas. Evo, ja sam, na primjer, juče išla u Resnik u, u njihovo prihvatilište. Tamo ima zatočenih e, e, e pasa na, na će čipovnih na Evropsku inicijativu. Znači, po zakonu o dobrobiti, oni su dužni da nas obaveste, nikada nas nisu obavestili. Po čemu 65, dužni su da nam vratite pse. Ne daju. Ja a, a, vi, a vi vlasnici tako su... Ne, da, ne daju. Ne A onda sam ja htela jednog gradskog psa juče da udomim, da ga iščupam, Jer ono je logor, ono je strašno, ja ne znam, znate šta ljudi zamišljaju, mislim da pojma nemam, svaki pas ima crnca koji ga tamo ladi, svuda laštine bre, znači i ko krompirčine. Znači, ne možeš drugo. Ako ti strpaš hiljadu pasa zajedno, pazite, da dovedu belosvetske stručnjake za ponašanje i brigu o psima. Ti imaš čoveči hiljadu pasa, a po nekim svetskim standardima, najviše jedan čovek u radno vreme može da brine o 30 pasa, da kažem i ole pristojno. Koliko tamo ljudi radi, da li me razumete, obzirom na broj pasa? Ja su verovatno 150-200 dođe pasa u radno vreme e, na jednog čoveka. Znači, razumete, mislim, ovde mi, kako da objasnim, znači, ovo je jedna čista, šta je humano? Em ne rešavaju ništa, nego samo uništavaju zatečeno, razumete, a s druge strane, ovde H od humanosti nema. Evo,